aitortuko dauzuet ez naizela baita espada fier, eh, mendibe izan dadin eh, erri bakarra beraz fronazional antzinean, bon, gio, eh, bon, ez dakit, alde mezala kontrolatzen gira, pentsatzen dut, uh, bon, abstanzionia animalia izan da, eta, bon, uh, bon, eh, betikoa da, estremak bostatzen dutenak eh, heg eh, egiten dira bostatzia, eta bon, bestiak ez. Oartzen gira, azken bostpasei urteotan, uh, zinez emendatu dela alaike, ez da, aize guretzat, analizai egitea zek egiten duen, ez bon, zinez ez da, enzekuritate mailan, eta, bon, pentsatzen duzu bezala mendiben, beste egiten mano gehiago problemarik, ez dut, ez dut uste neor lan biziren, Baina, eh, azken bostpasei urteotan, emendatze, emendatzea eh, bada, behar bada analizatu behar litake, ara, populazio mailan <laughs> ze kambiatu den, baina bon dut, eh, ara, hola da. Ba, ezin ez dut uste, bigaren itzulian jendek e, eh, boskatuko dute ale, zenta bon eskoldeak badu, ale, e-, ekonomia mailan eta e, zinez aniz diru laguntza, uh, aniz kompetentzia baditu eskualdiak, diru laguntza gantik heldu dira, jende behaute ale, hori, pentsatzen dut ale konkrentuko dutela, bon, uh, zer den eh, jokoan, eta bon, uh, ez dut uste, sentzu uh, bozkatuko duten, Bon, Front Nacional bostatze hori, ono gure tokietan, behar bada hirietan ez, eh? bana gure tokietan, bada ere bostatzi, aizeria bat bezala, bostatzia, bo, ara, denen, eh, puska denen kontra bezala bozkatzeko, ara, ez dut uste, baita ezpada, denen botza argunt seriosa dela. Zobaitena, segurki baiet, bana, bon, ez dut uste argunt uh, eh, kalkulatia dela denena.